بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي استفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد nastavljamo sa tahavijskom akidom i počinjemo sa prvom tačkom prvom tačkom ovog dijela. Naime, Kažu učenjaci na osnovu ovog dijela prvo koje smo imali za naučiti hada zikru bejana kide ahli sunne wal džemaa ovo je spomen akideta ahli sunne da je džemata kažu kao da imam tahavi pisao neš, neko obimnije veće o još nekim stvarima pa je onda ovo kao iz konteksta se vidi vahada i ovo je kao da je o nečemu drugom pisao, pa je ovo kao uzeto i posebno, posebno stavljeno. O čemu je pisao, Allah najbolje zna, a inače koliko je Imam Tahavi bio veliki pisac i koliko je bio veliki učenjak, najbolje govori podatak da Imam Nevevi u poglavlju o hađu a, e, spominje u svom komentaru na muslima u Sahih da je u vezi sa pitanjem koju vrstu hađa je poslanik obavio na oprosnom hađu, jer je poslanik obavio samo jedan hađ, Imam Tahavi u vezi s tom meselom napisao oko hiljadu stranica. Kaže on da je čitao to, to još nije odštampano, nisam čuo da je neko odštampo ili da je našao taj rukopis, ali on kaže da je čitao i u ruci taj e, od imama Tahavija da je u vezi s tom meselom hiljadu stranica napisao. Pa prema tome mi nastavljamo sa tom prvom tačkom gdje on kaže ne kulu في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له to je prva tačka نقول في توحيد الله معتقدين kažemo u vezi sa Allahovom jednoćom čvrsto ubijeđeni uz Allahovu uputu Allah je jedan i nema suparnika Allah je jedan i nema sudruga. Hmm? نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له إن الله واحد لا شريك له Znači kažemo, tvrdimo, kad, on kad kaže kažemo, Znači, govorio je prvo da će govoriti o akiretu Ehlusuneta od džamata prema znači, Ebu Hanifi i ostalim, znači, kao o njihovoj akidi govori, pa on kaže, kažemo, znači oni i ovi ostali kojima prepisuje tu akidu kažu, čvrsto vjerujući, uz Allahovu uputu, Allah je jedan i nema sudruga. Inna Allahe vahidun la šerike lehu. To je prva tačka. Znači, prvo, prva tačka ove akide je inna Allahe vahidun la šerike lehu. To trebate nauči za sljedeći put. Inna Allahe vahidun la šerike lehu. Allah je jedan i nema sudruga. Ovo je nekulu. Nekulu to je kao uvoda i to nema veze to po rečenci naučiti na kulu fi tevhidi la mutaqidin ali tačka ono što je interesantno za nas inna Allahe vahidun la šerikele inna Allahe vahidun la šerike lehu čvrsto vjerujući s Allahovom uputom Allah je jedan i nema supruga. Pratite li me? Šta je prvo spomenuo od vjerovanja imam Tahavi? Vjerovanje u Tevhid Allahu jednoću. Na što ukazuje? Na važnost. Zato zato je to bilo prvo u što su poslanici pozivali prvo i to svi poslanici Allah Đelšan o tome kaže لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره mi smo poslali Nuha njegovom narodu i on je rekao o narode moj obožavajte samo Allaha vi drugog Boga osim njega nemate a Nuh je bio prvi poslanik šta je rekao svom narodu prvo Allaha obožavajte drugog Boga osim njega nemate. Hu također je rekao svom narodu, budu Allahe ma leku min ilahin gajru, Allaha samo obožavajte vi drugog Boga osim njega nemate. Ista rečenica. Dva poslanika Allahova istu rečenicu ponavljaju dva različita vremena. A to što, su, što, što ponavljaju isto, bez oduzimanja i bez dodatka, dokaz istinitosti i istog izvora iz kojih su poslati svi ti vjerovjesnici i svi ti poslanici. Također je Salih rekao svom narodu U'budu Allahe ma leku min ilahin gajruhu Allaha obožavajte drugog Boga osim njega nemate. Također je Šuajb rekao svom narodu U'budu Allahe ma leku min ilahin gajruhu Allaha obožavajte drugog Boga osim njega nemate. Vidite kako su poslanici svi ponavljali svojim narodima isto. Na kraju krajeva Allah Đelešanu govoreći o svim poslanicima kaže وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ التَّغُوتِ Mi smo svakom narodu poslanika slali. Znači sad ovo su bili spomenuti pojedini narodi, pojedini poslanici. Ali bile naroda koji nisu bili na arapskom polostrovu, koji su bili možda u Africi, u Evropi ili na drugim dijelovima zemaljske kugle, svakom od njih je slat poslanik koji im je govorio an i'budu Allaha wa ijtanibu tagut. Allaha obožavajte i klonite se taguta. Šta je tagut? Tagut su svi bogovi mimo Allaha dželešanu. Svi bogovi mimo Allaha dželešanu, to je tagut. Znači sve što se obožava osim Allaha dželešanu. Može to biti dobar čovjek, može to biti kao što je bilo kao što je bio slučaj sa Nuhovim narodom. Može to biti kip, može to biti zvijezda, može to biti sunce, mjesec, dan i noć. Ljudi obožavaju svašta. Također u suri Al-Anbiya Allah Đelešanu je potvrdio istu tu poruku i rekao وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ I prije tebe svakog poslanika kojeg smo slali objavljivali smo mu nema Boga osim mene, pa mene obožavajte. Ovdje ima dva kirajeta, illa nuhi ilaihi, znači da smo mu objavljivali. U drugom kirajetu se kaže illa juha ilaihi, objavljivano mu je. Znači nema neke velike razlike u, u značenju, ali postoji recimo ovdje kaže illa nuhi ilaihi, mi smo mu objavljivali, a u drugom kirajetu juha ilaihi, objavljivano mu je. Malo osjetite razliku u ali u principu na isto se sve, sve vraća. Oba kirajeta su znači potvrđena. Zbog toga kažu naši učenjaci ispravno mišljenje u akidije da je to prvi vađib čovjeku. Prvi vađib čovjeku je šta? Da posvjedoči tevhid. Allahu jednoću. U tom vezi s tim šta je prvi vađib čovjeku postoji nekoliko mišljenja u akidi. Prvo mišljenje, i to je ovo što je ispravno, da je vađib prvi šta? Upravo ovo, da posvjedoči tevhid jednoću. Međutim, neki dogmatičari, kad kažemo dogmatičari, to je onaj mezheb, sjećate se da u akidi ima koliko mezheba? To je bila ona dosadna, e, dosadni kurs, ljeto se ono nešto je bio, od ta dva mezheba. To su uh, možemo nazvati ehlu sunnet i ovi drugi ehlul kelam zovu se znači tradicionalisti i dogmatičari ti ili polemičari ili kako ih već zovu e sad ovi dogmatičari ti koji imaju to spadaju tezile tu spadaju filozofi tu spadaju džehmije e, i sufije donekle i tako dalje oni kažu prvi vađib je sumnja Znači prvo što moraš ne da posvjedočiš tevhi, nego moraš prvo početi sumnjati u postojanje Boga. Pa tek onda da ti tražiš dokaze koji će tu sumnju izbrisati i doći do čvrstog ubjeđenja da Bog postoji. Razumijete to? Znači oni kažu to je prvi vađib. Neki kažu ne mora biti sumnja, prvi, ne mora se prvo sumnjati nego se prvo mora tražiti dokazi o jednoći dokazi u svemiru dokazi u samom sebi i tako dalje znači ti nekakvi racionalni razumski dokazi da te oni dovedu do te jednoći znači čovjek po njihovom tom kad postane punoljetan šta bi prvo morao raditi ne, po nekima prvo morao sumnjati pa tražiti znači dokaze za svoje objeđenje a po nekima ne mora nego bi morao prvo tražiti dokaze za svoje objeđenje pa da tek onda posvjedoči Allahu jednoću. To je koje mišljenje? To je drugo, znači ovo je od uh, Ilmul Kelama ili dogmatičara, polemičara, kako ih zovu i tako dalje. Znači, oni smatraju tako ispravno, je, rekli smo šta? Ovo prvo. Šta je dokaz da je ispravno prvo? Malo priješnji ajti. Šta su govorili? Šta je Nuh rekao? U'budu Allahe ma lakum min ilahin gajruhu. Šta je Šuaib rekao? U'budu Allahe ma lakum min ilahin gajruhu. Šta je Salih rekao? U'budu Allahe ma lakum min ilahin gajruhu. Ni rekao, gledajte uz Allahove ajete pa da dođete do objeđenja. Ni rekao, sumnjajte pa dođete. Nego rekao, Allaha obožavajte. Kažu učenjaci, šta je razlog tog pogrešnog mišljenja dogmatičara tih i polemičara? Kažu, osnovni razlog njihovog pogrešnog mišljenja i stava u vezi s tim je što oni smatraju da je tevhid rububijet cilj svega. Kod njih cijeli život trebaš provesti u nekakvom traženju istraživanju i na kraju kad pogledaš sve se to svodi na potvrđivanje da Allah stvorite, da Allah postoji, da Allah ima i tako dalje. Ali to nije cilj samo po sebi. Tevhid rububijeta, taj cilj sam po sebi je tevhid uluhijeta tevhid ibadeta se Allah obožava i zato vidite šta su poslanici govorili ubudullahe obožavajte, nisu rekli vjerujte u Allah nisu rekli vjerujte u Allah i mene svojstva to je ono što je u prirodi čovjeka da to vjeruje već postoji u njemu u prirodi svih bića nego je rekao obožavajte znači ibadet činite samo njemu razumijete to To su dokazi da je ispravno ovo prvo, prvo mišljenje. Kaže nam ovdje, svi imami prvih generacija slažu se da je prvo što rob mora izvršiti svjedočenje šehadet la ilaha illallah. Znači svi se slažu u vezi s tim taj Zin. Dobro. Šta je sa pitanjem? Ako čovjek izvrši taj vađib dok je maloljetan, izgovori šehadet kao maloljetan, mora li se od njega tražiti da kao punoljetna osoba to uradi? Kao što je recimo slučaj s hađom. Hač maloljetan čovjek ako bi obavio dijete, on je ispravan hač, nagrada za taj hađ ide kome? Roditeljima koji su s njim odšli na hađu. Ali kad postane punoljetan, on je dužan i obavezan ponovo obaviti hač koji je zadužen islamom. Da li sada osoba koja je manoljetna i posvjedošila taj šehadet mora kada postane punoljetna izgovoriti šehadet kao potvrdu tog tevhida i ulaska u islam? Razumijete o čemu se radi? Morali. Zašto? A, znači, nemo, to, od, oko toga se slažu svi. Osim ovih koji kažu mora gledati, istraživati, pa onda tek povjerovati i tako dalje. Ali što se tiče i mama i učenjaka Ehlusuneta, svi se slažu da, da, da maloljetna osoba, kada postane punoljetna, ne traži se od nje da ponovo potvrdi šahadet, jer je to Eh, opšte poznata stvari iz poslanikove praksi i sunnete sa sahabima. Isto ko kad recimo sad pitate neko za dokaz šta je sa brakovima koji su spojeni e, prije nego što je čovjek saznao vjeru i tako dalje, nisu na islamski način i ovo i ono, ali ljudi su u braku već 20-30 godina, imaju djecu i, i, i, i, šta da rade ti ljudi? Znači isti je slučaj to poslanikova praksa je pokazala to ono što je opšte poznato da nije obnavljio brakove ashaba koji su primali islam kasnije nego je priznao brakove koji su bili prije islama. Jer je cilj sklapanja braka u principu da ne budu tajni nego da se zna za njih. I ako ljudi živi u braku 20-30 godina svi znaju da su u braku nema potrebe da se obnavlja taj takav brak. Razumijete to? E isto je ovdje ti sad recimo musliman dijete od muslimana, roditelja i slično, nema potrebe da se ponovo od njega traži, makar bio i džahil. Znači sad recimo mladić ili djevojka ne klanjaju ili ovo ili ono, ali muslimani su u principu ne možeš, nisu izašli iz vjere svojim postupcima i ostalo, ne traži se od njih da, da kad uđu, kao da tek ulaze u islam da kažu šehadet ili nešto slično. Nego dovoljno je da pođe obavljati svoje dužnosti i ne treba više. Razumijete to? Jel to jasna mesela? Znači, oko toga se, kao što kaže ovdje, slažu svi učenjaci, nego e, treba mu samo narediti da abdesti se, klanja, daje zekat, posti i tako dalje, ostali vađevi koji su obavezni, inače, islam. Postoje još neke mesele koje su učenjaci spominjali, recimo šta ako čovjek tek prima islam, nije izgovorio šehadet, a obavlja namaz da li mu je taj namaz ispravan i da li tim namazom postaje musliman i tako dalje postoji tako također priča oko toga šta ako mm, obavlja neki, neki drugi ibadet koji e, koji, koji se smatra nekim islamskim principom prije izgovora šehadeta i tako dalje ovdje ovaj autor kaže da je ispravno da bilo kojim tim ibadetom čovjek ulazi u islam i smatra se da je ušao u islam iako hadis koji je poznat u Siri ukazuje da je bolje prvo primiti islam izgovoriti šehadet jer ako se sjećate onog koji dugo u Medini nije prihvatio islam i kad je bila bitka da je on pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme da li da se borim pa da prihvatim islam ili da prihvatim islam pa da se borim pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao prihvati islam i bori se prema tome bolje je nije to nešto posebno izgovoriti šahadet prihvati islam i onda kasnije uraditi sve ostale ibadete tako da to ne smeta jer mi znamo da je prvi islamski šart u principu izgovor šahadeta Znači, iako ovdje autor tvrdi, kaže da je ispravno mišljenje da, da postaje musliman bilo kojim tim ibadetom, e, bolje je i bliže se lametu da čovjek izgovori šahadet, a u vezi sa kupanjem e, većina učenjaka smatra da nije obavezno, znači nije uslov islama kupanje, znači nije uslov islama, e, oko, njegovog, oko njegove obaveznosti postoje dva mišljenja, Znači, u vezi s kupanjem, čuli ste nekada ko primislan treba se okupati. Znači, kupanje nije uslov islama, apsolutno. Znači, čovjek i da se ne okupa po svim učenjacima, po, po svim znači, mezebima je musliman. Nije rukon to. Rukon je da izgovori šehadet jezikom, prihvati. Kaže, ešhedu la ilaha illallah, wa ešhedu ne Muhammed Rasulullah. To je rukon. A kupanje po nekima je sunnet, a po nekima je vađib. A razlog razilaženja da li je to kupanje sunnet ili vađib je u tome što ga oni koji kažu da je to zbog prihvatanja islama, znači to kupanje zato što je prihvatio islam, kažu to je mustahab, lijepo i sunnet. Međutim, neki smatraju da time skida prijašnje nečistoće sa, tvo, sa svoga tijela, eventualni džunupluk i slično i ostalog što nije se pripremio i pripremu za namazi i badete za koje je obavezna čistoća, I s te strane kažu to je vađib, jer je čistoća uslov za namaz. Prema tome šta je razlog razilaženja oko tog kupanja? Razlog razilaženja je da li je to kupanje zbog ulaska u islam ili zbog pripreme za ibadete za koje je obavezno obavezna čistoća kao što je namaz. Pa oni koji kažu da je to zbog islama, kažu to je mustahab, lijepo. Islam nije uslovljen tim. Ispravno je da čovjek kaže vašhedu la ilaha illallah, vašhedu ne muhammeda Rasulullah i dosta to je ono što, što je fars, što je dužan. A kupanje potvrđeno je u nekim hadisima da je u brojnim naime predajama da su ashabi se kupali, kažu to ukazuje da je to lijepo, mustehab i slično. Ali ima nekih koji smatraju da time čovjek, kao što smo rekli, uklanja nečistoće koje su iz nevjerstva i džahilijeta, ako su eventualno postojale, u tom slučaju kažu da je vađib. Ali to se može okrenuti i protiv njih i reći im u redu ako vi kažete da je to zbog toga onda to može biti vađi bi obaveza u slučaju da čovjek na sebi ima nekakvih ti nečistoće ali ako se okupo prije toga jer nekada se i kupa i uklanjaju te nečistoće onda u tom slučaju šta nije obaveza prema tome to je mesela koja nije vezana a, za to nego za islam je dovoljno da izgovori šehadet i time postaje musliman, A ako ima neka nečistoća na njegovom tijelu i slično prije ibadeta, naravno on kad nauči kako treba ibadete obavljati, naravno da će se u skladu s tim i očistiti. Hmm. Je li to u redu? Zbog toga kažu naši učenjaci, tevhid i Allahova jednoća je prvo što čovjek posvjedoči i uradi u islamu i to treba i obaveza je da to bude posljednje što će uraditi nakon odlaska s ovog dunjaluka. Zbog toga, kako navodi imam Buhari u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao Man kana ahira kelamihi la ilaha illallah dehal al dženne. Čije posljednje riječi budu na ovom svijetu la ilaha illallah, znači nema istinskog Boga osim Allaha, to je tevhid, ući će u džennet. E, dužan sam reći da ovaj rivajet, ne prenosi Buhari, znači drugi rivajet je u Buhari, a ovaj rivajet je prenio Ibn Hibban u svom sahihu, e, također je to prenio e, Ebu Davud u svom sunenu i drugi učenjaci. A u Buharinom rivajetu stoji Lekinu me utakum la ilaha illallah. Vaše samrtnike podstičite da izgovore la ilaha illallah. Ovi hadisi, ovaj hadis i taj hadis u Buhari koji nas podstiče da po, da govorimo, ukazuju na slabost hadisa koji govore o suri Jasin, da, da ga treba učiti, da treba učiti suru Jasin kod samrtnika. Jer, kako kažu učenjaci, osim što je hadis o suri Jasin slab senedom, lancem prenosilaca, on je također slab i samim tekstom, jer nemoguće je spojiti ta dva hadisa. Ne može se u isto vrijeme kod čovjeka učiti sura Jasin i u isto vrijeme da ga podstičeš i izgovaraš kod njega la ilaha ilaha. Znači u praksi to dvoje ne spojimo. A ti ne možeš reći ja ću prvo proći suro jasin pa će onda ne znaš kada će čovjek umret. Čovjek izniše. A ovi hadisi su u Buhari, znači vjerodostojni, nema, ne možeš reći nisu vjerodostojni. Postičite ga da izgovora la ilaha illallah. Ili nek bude posljednje što će reći la ilaha illallah. Znači samim tim mi šta radimo? Ne ispunjavamo što je u vjerodostojnom hadisu rečeno, a radimo nešto što nije potvrđeno apsolutno. Prema tome, ovi hadisi i njihov sadržaj sam tekstualno govore da ne, da ne gledamo uopšte u lanas prenoslaca koji, za koji kažem da je slab, kao kažu učenjaci hadisa, znači ukazuju na slabost tog hadisa o suri zbog nemogućnosti primjene oba hadisa u praksi istovremeno. Jer možeš raditi ili jedno ili drugo, a ovo je naravno potvrđeno od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zbog toga, kao kažu učenjaci naši, tevhid je prva i posljednja stvar kažu naši učenjaci kad govorimo o ovome svemu, sve ovo što smo rekli odnosi se na tevhid i badeta, a ne na tevhid rububijeta ili esmao sifat. Jer to je pravilo kod učenjaka. Kada se spominje tevhid kao pojam, samo tevhid, onda u tom slučaju misli se na tevhid i badeta ili tevhid uluhije, a on podrazumijeva i u sebi sadrži tevhid rububijeta i tevhid imena i svojstava. Dok nije obrnuto, ako govoriš o vidru bubijeta, ne mora znašti, recimo mušici su u Mekke vjerovali u te vidru bubijeta, ali su radili širku tevhidu i badeta. I samim tim bili su mušici, nisu bili muslimani. Prema tome, kad se spominje tevhidi, ovo što smo sad rekli, odnosi se na koju vrstu tevhida, tevhidu lohijeta, tevhidi badeta, a tevhid inače, tevhida imamo koliko vrsta, tri i napišite sad dole ispod pod naslov i nastavlja dalje autor govoriti o te tri vrste tevhida pa ćemo se ako Boga da podsjetiti razmijeniti mišljenje i nastaviti za lavu pomoć može Bog Hulu gori hada vas